golli simori sapp gorko goto biiteɗo corne ina wonno sesari ko mawɗo haɓɓere soldateɓe wiitede haɓɓere italy naari nde ko nun ɗuɗo o wonno kanko e galle makko fof eɓe kulno allah omo wallatno miskineɓe no feewi kadi omo ñaagotono allah ñande fof kikiɗo goto hedde waktuji tati o heɓi jiiɗi o yi malayika allah haa laabti ina naata e galle makko kadi ina wiyaamo korne o futtanima giti kulol jaggemo o wiimo ko woni ceernaajo malayika o wiimo allah jaɓi torali ma kañum e ballal mbaɗanta miskineɓe ngal o siftorima ɗum noon nel joni worɓe yoppe beele ina gadda biyeteɗo simon gandiraɗo piyerre o jippi ko sakke biyeteɗo simon mbo galle mum woni daande geeƴ o nden maleyka kaaldatnoɗo e makko o yeehi o noddi sarwoɓe makko ɗiɗo e soldat goto nunɗuɗo jeyaaɗo e ɓadiɓam o habriɓe ko kewno ko fof haa gasi o neliɓe yoppe jango e mum tawi eɓe e laawol kadi tawi ɓe ɓattima saare nde piyerre ŋabbi dow bildi galle mum hedde naange e hoore ngam toraade o heyɗi o yiɗi ñaamde ɗo o fewjante ko o ñaami ɗo o heɓi jiiɗi o yi asmaan o ina udditi huunde wayde no mbertateeri njaayndi kaɓɓaandi e coɓɓuli mum nayi ina jippo fayde leydi denndaangal kullen leydi laadooji kañumen e colli weeyo ina ngonno e mayde sawto gooto wiyamo piyeere umma war heen ñaama kono o wi mukk joomiraaɗo mi meeɗaa ñaamde ko tunwi e ko laaɓaani daani nde wiitemo ɗimmol wota tonwen ko allah dakni ɗum waɗi hakkillaaji tati ɗon e ɗon caggal mum ndirta teeri ndi ŋabbitina dow asaman piyeer woni e miijaadi holi ko jiiɗi mum ɓe pirtata tawi e on saha worɓe ɓe korne nelnoɓe namnima ha jiiti galle simon ngari ndari e damal he noddi namni so simon gandiraɗo piyeer ko ɗon jippi do pierre mijitono mana jiide mum do ruhu o wi dum worbe tato nana jiilama umma jippa jahda e mabbe tawa a sikkitaki ngati ko min nelibe nden pierre jippi wi worbe be mbodoni ko min jiilata don holi haajo gaddodo on do be jaabi be mbi ko korne mawdo soldateɓe goto neli min ko gorko pewɗo kulɗo allah mo leñol yahuda en fof cettani moƴƴere malayka ceniɗo yamarimo yo adde galle makko wooda ko kalanɗamo ko noon piyer natneriɓe jippaniɓe e galle he jango e mum o ummi o yahdi e maɓɓe hunde e bandiraɓe yoppenaɓe ɗoftimo jango e mum ɓe jetti sesare korney ina tijjinoɓe te noddiino banndiraaɓe mum e sihlaaɓe mum ɓadiiɓe fof nde piyerre naati galle o korne yahi jaɓɓoyaadi ɗum diccanii ɗum sujjani ɗum kono piyerre ummini mo wi'i ummo ngati komi neɗɗo tan no maani ɗo piyerre haaldat e makko ɗo naati e nder galle he tawi toon yimɓe heewɓe ina ndinti o wi'iɓe oɗon nganndi yahuuda diina mum rokkaani ɗum jokkondirde e mo jiidaani leñol walla naatde e galle mum kono allah holli kam wotomi ƴeewru hay gooto tun wuɗo walla mo laaɓaani ko ɗum waɗi nde nelɗon mi nde mi sikkitaaki ni mi ar ɗum noon mbaɗo yiɗnoo anndude holi ko ngaddirɗon mi korne jaabi wi woni jooni balɗe nayi mbaɗo torotonoɗo e gallam he kiikiiɗa saanga waktuuji tati haa gorko ɓorniiɗo comci ñilkooji darii yeesam wi'immi korneyi toraanga maa ngoo jaɓaama allah teskiima ballal mbaɗanɗaa miskineeɓe ngal ɗum noon nel jooni yoppe noddaneɗaa simon gandiraaɗo piyeer o jippii ko galle simon sakke koɗɗo jimde geco ko ɗum waɗi nelmi ɗone ɗon yo'a yiilo e an noon miɗo yettuma e garal ma he joni noon eɗeniɗo enen fof e yeeso allah amin keɗi ko jomiraɗo o yamirma yo'a haal ko fof nden piyerre ƴetti kolngol wi joni de mi faami e gonga allah jinganta hay goto neddo kuldomo badowo ko feewi fof o jabat dum ko leñol mum waawi wonde fof allah neldi ɓesgu israila kongol ngol rokkiriɓe kabaru deƴre o yeesu almasihu ko on woni joomum yimɓe fof oɗon gandi kabaru kuɓto dinɗo diwan yode o fof fuɗɗorade galile caggal baptisgol ngol yaaya yeynatnongol yeesu nazaret najo o oɗon gandino allah suɓorimo jipini e makko ruhu ceniɗo e wondude e bawɗe no o yahari nokku yo nokku omo waɗa ko moƴƴi omo sellina kala wonnoɓe e kalfaande iblisa saabu allah wondunoko e makko minen komin seedeji ko o waɗi lesdi yahuda en e yerusalem ko foof ɓe peŋimo e leggal ha o maayi kono allah wurtinimo e ñalawma tataɓijo o kadi rokkimo feende wana non feewde e yimɓe fof ko feewde e seedeeji ɗi allah suɓino adan ɗi minen ñaamduɓe e makko njardi e makko caggal guurtugol makko e hakkunde maayɓe ɓe te kanko yeesu o yameri min yo min njeynu fayde e yimɓe ɓe min cettano ɗumen ko kanko woni mo allah waɗi ñaawo wuurɓe e maayɓe o annabaaɓe ɓe fof cettanimamo e wonde kala gonɗinɗomo ma yaafe bakkatuji mum sababu nde inde makko ɗo piyerre haalatnoɗo ruhu ceniɗo jippi e dendagal heɗotonoɓe konngol ngol ɓorniɓe gonɗinɓe ardunoɓe e piyerre ɓe nagui ena dokke allah ɗe hono ruhu ceniɗo o carori ha eɓe gona yahuda en ɓe gati eɓe nanatno ɓen yimɓe ina kaala e ɗemɓe goɗɗi ina mawnina allah nden piyerre heɓɓiti wi beele won bawɗo hadde ɓe heɓirɓe ruhu ceniɗo o no men ni ndiyam baptisirteɗam o yamiri yuɓe baptise e dow inde yeeso almasihu caggal ɗum ɓe ñaagui yo waddu e maɓɓe balɗi seeɗa